بسم الله الرحمن الرحيم ياسين Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ya. Sin. والقران الحكيم Juro por el Corán, el cual está lleno de sabiduría. Que tú, oh Muhammad, eres uno de los mensajeros de Allah. Y que estás en el camino recto. تنزيل العزيز الرحيم Y este Corán es una revelación del poderoso, el misericordioso. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون para que adviertas a unas gentes cuyos antepasados no fueron amonestados con anterioridad y que viven despreocupados acerca de la verdad. Ciertamente la promesa del castigo se cumplirá sobre la mayoría de ellos por no creer en Allah ni en su profeta. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون Hemos puesto en el cuello de quienes rechazan la verdad argollas que alcanzan la barbilla encadenadas a sus manos que los obligan a mantener alta la cabeza. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون Y hemos ubicado una barrera por delante y detrás de ellos que los separa de la fe. Y les hemos velado los ojos por lo que no pueden ver la verdad. وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون Y no importa si los adviertes o no, porque no creerán. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم Solo se beneficia de tu exhortación aquel que sigue la revelación y teme al Clemente cuando la gente no lo ve. Anúnciale la buena noticia del perdón de Allah y de una generosa recompensa de su parte en el paraíso. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين Realmente nosotros resucitaremos a los muertos y registramos las acciones de los hombres y las consecuencias de estas. Todo está recogido en un claro registro, la tabla protegida. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون Y exponles, oh Muhammad, el ejemplo de los habitantes de una población que recibieron la llegada de unos mensajeros de Allah. اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون Les enviamos a dos mensajeros mas los habitantes de dicha población los desmintieron entonces los reforzamos con un tercero y le dijeron a la gente en verdad hemos sido enviados a ustedes como mensajeros de Allah انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون Les contestaron No son más que seres humanos como nosotros y el Clemente no ha revelado nada No dicen más que mentiras قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون Los mensajeros dijeron Nuestro Señor sabe bien que hemos sido enviados a ustedes como mensajeros وما علينا الا البلاغ المبين Y a nosotros solo nos corresponde transmitir el mensaje con claridad. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم Los habitantes del lugar les respondieron Vemos en ustedes un mal augurio y si no desisten de exhortarnos los lapidaremos y recibirán de nuestra parte un doloroso castigo قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون Los mensajeros respondieron Ustedes son la causa de sus malos presagios. ¿Ven en nosotros un mal augurio porque los amonestamos? No. Más bien son un pueblo transgresor. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين Y llegó un hombre corriendo de las afueras de la ciudad que les dijo Pueblo mío sigan a los mensajeros اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون Sigan a quienes no les piden ninguna remuneración a cambio y están bien guiados. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ¿Cómo no iba a adorar a quien me creó y a quien habrán de retornar para ser juzgados? أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ¿Tomaría yo otras divinidades fuera de él? Si el clemente quisiera para mí un mal, esas divinidades que adoran no podrían interceder por mí ni podrían salvarme y yo estaría en un claro extravío Yo he creído en su Señor. Escúchenme, pues. Mas se abalanzaron sobre él y lo mataron. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون Entonces le fue dicho al morir: Entra en el paraíso. Y vio la recompensa que le esperaba. En ese momento dijo: Ojalá mi pueblo supiera بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين que mi Señor ha perdonado mis pecados y me ha honrado haciéndome entrar al paraíso. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين Y tras su muerte, no enviamos sobre su pueblo un ejército del cielo para destruirlo, ni necesitábamos hacerlo. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون Bastó un solo gran estruendo para que todos quedaran inmóviles, muertos. يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون ¿Cómo se lamentarán esos siervos cuando vean el castigo? Cada vez que recibían a un mensajero, se burlaban de él. الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون ¿Acaso no ven cuántas generaciones que los precedieron y que nunca regresarán? Destruimos y reflexionan sobre ello. وان كل لما جميع لدينا محضرون Y todos los hombres sin excepción comparecerán ante nosotros para ser juzgados. وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون Y tienen como prueba de nuestro poder que reavivamos la tierra árida y extraemos de ella el grano del que se alimentan. وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون Y hemos dispuesto en ella palmeras y viñedos. Y hemos hecho que brotaran en ella manantiales que los irrigan. لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون para que puedan comer de sus frutos sin que sus manos hayan creado nada de ello. ¿No van a ser pues agradecidos? سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون Glorificado sea quien ha creado parejas de todas las cosas, de lo que produce la tierra, de ellos mismos y de lo que desconocen. وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون Y tienen una prueba de nuestro poder en la noche. Retiramos de ella la luz del día y los dejamos en la oscuridad. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم y el sol sigue una trayectoria determinada hasta un tiempo decretado el día de la resurrección ese es el decreto del poderoso el omnisciente والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم Y hemos decretado las fases de la luna hasta que regresa en su última fase a la forma de una rama de palmera seca y curvada. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون El sol no puede alcanzar a la luna ni la noche puede anticiparse al día y todos el sol la luna y los planetas recorren su propia órbita وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون y tienen como prueba de nuestro poder que transportamos a sus antepasados en el arca de Noé que estaba repleta وخلقنا لهم من مثله ما يركبون y que hemos creado para ellos otros medios de transporte similares que utilizan وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون y si quisiéramos los ahogaríamos y no tendrían quien los socorriese y no se salvarían a menos que nos apiadásemos de ellos para dejarlos disfrutar de la vida por un tiempo واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون y si se les dice a quienes rechazan la verdad teman el castigo que pueden recibir en esta vida y en la que les espera para que puedan recibir la misericordia de Allah se desentienden sin hacer caso وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين y cada vez que les llega una prueba de la unicidad de su Señor se alejan de ella واذا قيل لهم انفقوا مما ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين y si se les dice que den en caridad parte de lo que Allah les ha concedido quienes rechazan la verdad dicen a los creyentes tenemos que alimentar a aquellos que si Allah quisiera habría alimentado él realmente están en un claro error. Y dicen desafiantes, ¿cuándo sucederá el castigo que nos prometen si son veraces? ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون No esperan sino el primer soplido del cuerno que los sorprenderá mientras discuten sobre asuntos mundanos. فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون Entonces no podrán dejar testamento alguno ni regresarán a sus familias. ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون Y cuando suene el cuerno por segunda vez, saldrán de las tumbas y se dirigirán rápidamente hacia su Señor. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون Dirán: Ay de nosotros. ¿Quién nos ha hecho salir de donde descansábamos? Les será dicho: Eso es lo que el Clemente había prometido. Y los mensajeros dijeron la verdad. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون Bastará con un solo soplido del cuerno, el segundo soplido, para que todos comparezcan ante nosotros. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون Ese día nadie será tratado con injusticia y recibirán la recompensa que sus acciones hayan merecido. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون Ese día los habitantes del paraíso estarán ocupados en cosas placenteras. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون Ellos y sus esposas estarán a la sombra, recostados en divanes. لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون Allí tendrán fruta y todo aquello que soliciten. سلام قولا من رب رحيم Paz sobre ustedes. será el saludo del Señor misericordioso. Y Allah dirá a quienes rechazaron la verdad: Apártense de los creyentes, oh pecadores incrédulos. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ¿Acaso no les ordené, hombres descendientes de Adán, no adorar al demonio? Él es realmente un declarado enemigo suyo. وان اعبدوني هذا صراط مستقيم Y les ordené adorarme solo a mí. Este es el camino recto. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون Y él ha extraviado a muchas generaciones de ustedes. es que no razonan. Y les será dicho, este es el infierno que se les había prometido. Entren y ardan hoy en él por haber negado la verdad. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون Hoy sellaremos sus bocas. Sus manos no hablarán y sus pies darán testimonio de lo que hicieron. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون Si hubiésemos querido los habríamos cegado extraviándolos a todos y aunque se apresuraran por encontrar el camino de la verdad ¿cómo podrían verlo? ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون Y si hubiésemos querido los habríamos transformado en piedras allí en sus hogares de manera que hubiesen permanecido inmóviles sin capacidad para avanzar o retroceder ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون Y a quien le concedemos una larga vida le restamos facultades haciendo que su cuerpo y su mente se debiliten no van pues a razonar وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين y no le enseñamos a Muhammad la poesía pues no era adecuada para él el Corán no es sino una exhortación y una clara revelación لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين para advertir a quienes están vivos y para que se cumpla el castigo prometido sobre quienes rechazan la verdad أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ¿Acaso no ven que entre nuestra obra hemos creado para ellos dóciles animales de rebaño de los que son dueños وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون y los hemos sometido a su disposición algunos los utilizan como montura y de otros se alimentan ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون y de ellos obtienen beneficios diversos y una bebida, la leche. ¿No van a ser, pues, agradecidos? Y los idólatras han tomado a otras divinidades fuera de Allah para que los socorran. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون mas no pueden ayudarlos y comparecerán ante Allah el día del juicio final como un ejército contra quienes los adoraban فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون que no te aflija pues lo que dicen oh Muhammad nosotros sabemos lo que ocultan y lo que manifiestan أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ¿Acaso no ve el hombre que lo creamos a partir de una mínima cantidad de esperma, nutfah? Y sin embargo, discute manifiestamente el poder de su Señor. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم Y nos pone una pregunta a modo de ejemplo y olvida su propia creación. Dice: ¿Quién dará vida a los huesos una vez estén desintegrados? قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم Dile, oh Muhammad, les dará vida quien los creó por primera vez. Y él tiene conocimiento sobre toda la creación. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون Él es quien produce para ustedes fuego del árbol verde y pueden encender hogueras con él. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ¿Acaso quien creó los cielos y la tierra no tiene poder para crear algo similar? Por supuesto que sí. Y él es el creador supremo, el omnisciente. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون Ciertamente, cuando desea crear cualquier cosa, le basta con decir sé y es. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون Glorificado sea aquel a quien pertenece el dominio de todas las cosas y a quien retornarán el día de la resurrección.